los ritmos al bajo. Tu piel sola se está erizando, porque sabe que esto es un palo. dale, bajando, siguiendo la ritmo al bajo. Tu piel sola se está erizando, porque sabe que esto es un palo. dale, bajando, pero cuando vaya bajando, vaya escalando, porque si no lo hace nos vamos en problemando. Tiene que escuchar todo lo que hice el comando. Si te dice tal, sabes bien que te talea. Y si te napale, bien sabes que te palea. Cuando te veía que el loco y te veía que cuando todo te pasa bola, el le llega y te zumbea. Mamita, estoy improvisando y se cena bacano. Pilla la pita que te voy matando. Mami, arrebátate. Dale gato pisa, mami, suéltate y arrebátate. Mami, sacude. Siguiendo los ritmos al bajo, tu piel sola se está erizando. Porque sabe que esto es un palo. Da, da, dale, bajando. Siguiendo los ritmos al bajo, tu piel sola se está erizando. porque sabe que esto es un palo.